En terwyl ons so 'n lekker worship atmosfeer is, wil ek net vir julle so iets vertel van wat op die reach week gebeur het en en iets wat my hart nogal aangeraak het. Ons is maandag aand in die in die hospitaal en en voor die tyd is almal so 'n bietjie skrikkerig. En dan eh, die oomblik toe ons in die hospitaal inkom, is dit asof daar net hierdie geestelike activation is. Ja, en die Here begin net werk. Maar ding wat vir my uitstaan is as een van die mammas wat vir 5 weke lank by haar kind op die vloer lê. 5 weke. En hom is so om donderdag aand is so 'n klipjewel en Ja, dit is so koud dat ons hande bloedrooi word. En daar kom kinders aan met 'n kort mou hemp en 'n kort broek sonder skoene. Maar dis al wat hulle het. Dit was amazing om te sien want die Here het vir ons kom wys waar die nood is. En ek gaan vra dat ons vanaand sommer vir hulle saam bid. So ek gaan vra steek jou hand net in die lig. Steek hom net uit aan die Here toe. En dalk is daar vanaand iemand aan wie jy dink, iemand wat gebed nodig het. Dalk is daar iemand wat die Here op jou hart sit. Ons bid net saam vir daai mense vanaand. Sjoe, papa. Here, dit breek ons harte om te sien wat daar buite aangaan. Here ons harte breek vanaand vir u kinders. Here help ons om hulle net lief te hê. Here help ons om 'n lig in daai duisternis te laat skyn. Because it's so needed. Papa kom gebruik ons waar dit nodig is. Maar papa oorweldig hulle met u liefde. Kom wys vir hulle u hart. E Here gee dat hulle die die Vader sal raak sien. Here en waar ons kom, dat hulle die Vader in ons sal sien. Alles net vir U. Dop ons dra elkeen vanaand in U op. Here kom voorsien waar dit nodig is, kom vat pyn weg waar dit nodig is. Here kom gee deurbrake waar dit nodig is. Jere, Ons dankie daarvoor, Pappa. Here, ons spreek sommer nou teen enige bose mag of krag, Here, enigiets wat nie van U af is nie en ons sê duiwel, jy het nie plek in ons lewens nie. Jy het nie plek in daai mense se lewens nie. En in die naam van Jesus Christus gaan weg. Heilige Gees, U is in beheer vanaand. En dankie dat U saam met ons is. Ons gee vir U al die eer. Dankie, dankie, dankie. Dankie dat U ons gebruik en dankie dat U hier is. In U naam alleen. Amen. Amen. So. Dankie julle, kom ons sit. Sê gefrie een langs jou. Mag die Here jou bless vanaand. Ek weet dit is 'n lekker Engelse woord. Maar partykeer sê die Engels dit net so bietjie lekkerder, né? Dink soos Irving ook vanaand gesê het. So ons gaan vanaand bietjie gesels oor die oor die nagmaal en om Jesus te encounter in die nagmaal en die brood van die lewe. Ehm uh, so as jy as jy die YouVersion van die Bybel app by jou het, ehm um, kan jy daarop gaan kyk. Jy soek net Stellenberg gemeente en sê al die tekste en alles daar kry. So kom ons blaai saam. Ons gaan lees uit Matteus 26. Matteus 26. Matteus 26 van vers 17. As jy nie vanaand 'n Bybel het nie, gaan jy nie help toe nie, okay? <laughs> ons ons gaan dit bo opgooi so as jy nie 'n Bybel het nie, kyk sommer daar. Nou, right, kom ons lees saam Matteus 26 van vers 17 tot vers 30. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood het die disippels na Jesus kom nie disippels na Jesus toe en vra: "Waar wil u hê moet ons gaan regmaak vir u om die Paasmaaltyd te eet?" Jesus het geantwoord: "Gaan in die stad na so en so toe en sê vir hom: Ons leermeester sê my tyd is naby. In jou huis wil ek saam met my disippels die Paasmaaltyd hou." Die disippels het gemaak soos Jesus aan hulle opgedraai het en die Paasmaaltyd voorberei. Toe dit aand geword het, het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem saam met die 12. Terwyl hy eet, sê hy: "Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai." Hulle was baie onthuts. Het julle daai woord gehoor? Onthuts. Ja. Klink of ons het gaan by. <laughs> ons hulle was baie onthuts en een na die ander het hom begin vra: "Dit is tog nie ek nie, Here?" Hy antwoord toe: Die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek, dit is hy wat my sal verraai. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daaroor hom geskrywe staan, maar weet die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Toe sê Judas, sy verraaier, "Is dit miskien ek, Rabbi?" En Jesus antwoord, "Dit is soos jy sê." En terwyl hulle eet het Jesus brood geneem en die seën gevra, daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: "Neem, eet, dit is my liggaam." Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: "Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergifnis van sondes." Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Right, ons stop net eers daar. So, so Jesus kry al die disippels bymekaar. Nou hier sit hulle om die tafel en uh, dit gaan lekker en Jesus sê, "Hey guys, ek wil hê ons moet saam gaan eet." Ja, en ek dink een of twee van die disippels het waarskynlik gegaan chicken wings en borsie op 'n stokkie. Nou, gaan lekker wees. Hou julle van eet? Hæ? Come on. Almal hou van eet? Hæ? Wat wat is die lekkerste ding om te doen na toets? Hæ? Eet. Ja. Hamburger, milkshake, middagslapie. <laughs> Fantasties. So Jesus sê vir hulle, ons gaan gaan eet. Ek wil hê julle moet nou hierdie stad toe gaan. Gaan kry gaan na hierdie ou toe, gaan kry vir 'n plek by hom waar ons 'n tafel kan regmaak. Ja. En uh en sê vir hom, die volgende. Sê vir hom, my tyd is naby. Ons gaan in jou huis wees vanaand. My tyd is naby. En ek dink jy die, die disipels het waarskynlik gedink, ja, my tyd is naby. Jesus, wat op die aarde? Tyd vir wat? En een van die ouens sou gedink hier is tyd om die Romeine om te gooi. So dis soos, ja, dis tyd vir anarchy, né? Nou, en Jesus song speel in die agtergrond. Die Romeine se koppe gaan rol. Hulle trane is vol. Julle ken daai ken jy daai liedjie? Okay, support. <laughs> nou. Nou, en dis 'n feesviering. Nou, en hulle dink die Romeine gaan verslaan word. Nou, hulle tyd het gekom. Jesus gaan nou die koning bekonings wees, die koning van die aarde. Dis lekker. Maar wat 'n tyd was dit? Dit was nie tyd vir Jesus om te wen nie. Dit was tyd vir Jesus om te verloor. Hoekom? Hy moes verloor sodat hy kon wen. Hy moes doodgaan sodat hy kon lewe. Hy moes die minste word sodat hy die meeste kon word. Raat en en hier's 'n ding wat niemand verstaan het nie. Hoekom doen Jesus dit? Want Jesus het nie dood gegaan sodat hy kan lewe nie. Hy het dood gegaan sodat ons kan lewe. Hy het die minste geword sodat ons die meeste kan word. Jesus het verloor sodat ons kan wen. Jesus het alles vir ons kom doen en dit maak nie sin nie. Hoe verduidelik jy dat die koning bo alle konings, die een wat in die hemel gesit het, al daai goed verlaat vir ons? It didn't make sense. So Jesus is die koning van die aarde. Alraait, almal weet dit. Maar Jesus is ook die koning van teenoorgesteldes. Alraait, so so baie keer byvoorbeeld. Baie keer as jy iets vir God vra. Nou, wie wie van julle het al gebid en iets vir die Here gevra? Wie het al gebid en iets vir die Here gevra? Ja, okay, pretty much almal. Wat gebeur baie keer? Nou weet jy, jy sê, Here, help my met hierdie ding. Nee, ek kort U hulp. Here, ons is lief vir U. En wat gebeur? Presies die teenoorgestelde. En jy sê, Here, what was that? <laughs> Anybody else up there? Bazinga? <laughs> Hoe het dit gebeur? En ons besef nie soms is dit nodig vir juist die teenoorgestelde van dit wat ons gevra het om te gebeur sodat dit wat voor ons gevra het kan gebeur. Right, dit is baie keer nodig vir die Here om ons terug te vat sodat ons kan vorentoe gaan. sien baie keer vat Jesus ons na hierdie ekstreeme kant toe van dit wat ons gevra het. So hier staan ons in die middel en ons bid hierdie gebed en sê Here help ons met hierdie ding. Here ons soek uitkoms. Nou Here ons weet U is die enigste hoop. En wat doen die Here? Hy sê dis fyn. Ek gaan jou help. Maar ek wil hê jy moet eers teruggaan. En hy vat jou na hierdie ekstreme kant toe van dit wat jy gevra het. En in die meantime is dit wat jy wou gehad het, heel aan die ander kant van die verhoog. En hy sê my maar Here, hoekom is ek hierso? <laughs> Here, hoe het ek hier uitgekom? <laughs> En dis die punt. Baie keer van die Here ons na die ekstreme kant toe van dit wat ons gevra het, want dan is ons oop ongerig dan is ons besig om na hom te kyk en hy is ons enigste hoop. Jy sien as ons as ons hier gevra het, Here help my en hy vat ons reguit hiernatoe, wat is die eerste ding wat ons sou gedoen het? Ja, Here, U is amazing. Nou en die tweede woord, jog, maar ek voel kan ek goed, nee, ek het dit self gedoen. Eindelik Here, U is amazing, maar ek is ek is beter. As ons nie daai hele pad gestap het saam met hom nie. Nou sou ons van die begin af onsself geprys het en nie vir God nie. Maar as jy hier begin, nou bid jy en jy kom hier staan en jy stree mekaar in Jesus, Here, U is my enigste hoop. Ek het nie ander plan nie. Dan sê hy, "Oké, okay, my seun, my dogter, nou hier's die plan. Hou jou oë op my. Hou jou oë op die Vader. Nou, en tree vir tree vir tree stap jy nader aan dit wat God wil doen. En teen die tyd wat jy hier uitkom by dit wat jy gevra het, is jou fondasie sy liefde en nie jou werke nie. Hoor mooi. Partykeer vat hy ons terug sodat hy ons vorentoe kan vat. Die triek om in om net jou oë op hom gerig te hou. Dis belangrik om by Jesus te bly, om hom jou fondasie te maak. En dan as jy aan die einde staan, gaan jy terugkyk en dink, "Maar wow, Jesus. Ek sien nou wat daar aangaan." en ek wil nie weer daar wees nie. Maar I see what you did there Lord. Ja. Nou is die Here jou fondasie en jy kan nie ophou om hom te prys nie en jy sal nooit vir jou oë van hom afval nie. As jy dadelik hier begin het, was jou oë tot volgende Woensdag op Jesus. Maar as jy daar begin, is jou oë vir ewig op Jesus. Dis partykeer nodig om terug te kan sodat jy vorentoe kan gaan. So Jesus is die koning van teenoorgesteldes. Jesus is die konings van teenoorgesteldes, maar Jesus kry altyd die oorwinning. Ons moet net van die begin af ons oë op hom gerig hou. Sê vir een langs jou, hou jou oë op Jesus. So nou vra jy iets. Hy sê Here, ek wil 'n leier wees. Hy sê, "Oké, okay, dis fyn, jy moet eers gaan dien." Here, ek wil wen. As jy wil wen, moet jy eers weet hoe dit voel om te verloor. Eh, Here, ek ek ek wil lewe hê. Oké. Okay, dan moet jy eers in jouself kom sterf. Hy's die koning van teenoorgesteldes. Jesus moes verloor sodat hy die oorwinning kon kry. Jesus moes doodgaan sodat ons kon lewe. En Jesus doen dit sodat ons by die Vader kan uitkom. Sodat ons by die Vader kan uitkom. So as hierdie aand is hulle om 'n tafel bymekaar. Nou, 'n klomp weird mense om hierdie tafel. Nou, daar was happy ouens, daar was bitter ouens, daar was hippies. Ja, daar was tekkies. Hæ? Soos tekkies wat jy aantrek nie, tekkie nie want daar was nie iPhones en goed nie. Hæ? Het julle daar? <laughs> Daar was allerlei weird mense gewees. Daar was ouens met spaakie hare, daar was vissermanne, daar was 'n ou wat vir sy vrou geskrik het, sê die Bybel, by the way. Ja. En <laughs> en eh, en dan sou hierdie een ou Judas Iskariot. Het jy geweet Judas was 'n Joodse rasis? Jy het geweet? En wat doen Jesus? Hy sê maar ek wil hê jy, jy Joodse rasis, jy moet saam met my om die tafel kom sit it doesn't make sense. Maar Here, hoekom hierdie ou? Ja. Hoekom hierdie ou? Want almal is welkom by die tafel van Jesus. Die Joodse rasis wat Jesus sou verraai. Maar dan doen Jesus 'n amazing ding. Hy doen een van daai mic drop moments. Het jy al dit gehad? Ja. Ek kan nie hierheen laat val nie, dan gaan Gavin my doodmaak. Ja. Kan ek kos om laat val gee? Okay. Ja. <laughs> Hy doen een van daai mic drop moments. En uh hierdie ouens is besig om te lag, hulle is besig om fees te vier en dan lees ons in Matteus 26 vers 21. Matteus 26 vers 21. <laughs> Dit verseker ek julle. Een van julle sal my verraai. Boom. My trot. Hier <laughs> kom maar lag. Dit was funny. Kom maar. <laughs> Jesus het geweet. <laughs> Jesus het geweet wat Judas sou doen voordat Judas geweet het wat hy sou doen. Right, Jesus het geweet wat sou kom. En um, en hier sit Judas, hy's uitgevang. Wat wat doen jy as jy uitgevang is? Ja, wat doen jy as jy uitgevang is? Jy begin so koue sweet uitslaan en dan begin jy stotter en jy sê mamma mamma maar maar dit was my sussie. Né? Ja? Het jy dit al gedoen? Jy gee iemand anders die skuld. So so Judas begin skaam kry en dan lees ons verder. Ehm um, in Johannes weer Johannes 13 vers 30. Dit sê nadat Judas die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan en dit was nag. So Judas het so skaam gekry dat hy nie wou deel hê aan die nagmaal nie. Hy het so skaam gekry en daardie oomblik het hy 'n keuse gemaak wat hom vir ewig sou define. So dit was nag buite, maar maar Judas het letterlik gekies om die liefde en die lig van Jesus hier te verlaat en elke tree wat hy gegee het, dieper en dieper in die donkerte in te gee. Weet julle wat doen ons baie keer? Presies dieselfde as Judas. Ons is op hierdie pad. Ja, die Here begin met ons sê en hy sê maar hou net jou oë op my. En wat doen ons? along the way word ons distracted. Iets trek ons aandag af en ons gaan in daai rigting en in elke tree wat ons gee, gaan ons al hoe verder van God af tot op 'n stadium wat ons nie meer kan omdraai nie. Baie keer word ons gedruk om daai tree weg van God af te gee. Maar hou jou oë op Jesus. Moenie vergeet wat die eindpunt was wanneer jy by die begin is. Moenie vergeet waar jy na jou wou vat nie. Sê gou vir die een langs jou, hou jou oë op Jesus. So so die disippels het al geskok. Ja, hulle het nie idee wat er net gebeur het nie. Maar dan lees ons verder. Matteus 26 vers 26 tot 28. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: "Neem, eet, dit is my liggaam." Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: "Drink almal daaruit, want dit is my bloed." Die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergifnis van sondes. En nou sê die disippels daar, hulle sê maar: "Here, hierdie maak nie sin nie. Ons het nog nooit bloed gedrink nie." tot vergifnis van sondes, maar maar Jesus, is dit nie Judas se skuld dat hy op die kruis is nie? Nee nee. <laughs> Judas het nie vir Jesus op die kruis gesit nie. Ons sondes het vir Jesus op die kruis gesit. Maar Jesus bloed drink. Jesus, u liggaam eet. Is jy mal? Het jy dit al gedoen? Bloed gedrink? Niemand nie. Né? Partykeer vang jy so rou hoendertjie, né? It's not the same. All right. It's not the same. So, so hierdie ouens is is Jesus, maar dit gaan erger wees as 'n rou hoender. Hoe moet ons die die liggaam eet, die bloed drink? Ons is devoted, maar joh, daai is daai is level 30 Christianity. So as ons moet bou om daar uit te kom. Ja. Nee, sien dit. Jesus verduidelik dit. Hy sê nou en en as sê hy tot vergifnis van sondes. Hier is die verbond. So met ander woorde, disippels, hier is nie kannibalisme nie. Ek gaan nou nie sit en sê uh, Petrus eet my vinger nie. Ja. Right. <laughs> Dis nie <laughs> kannibalisme. Dis nie kannibalisme nie. Right? Maar dit beteken tog dat ons iets van hom moet inneem. As ons nagmaal hou, as ons as ons die brood eet, as ons die wyn drink of die druiwesap, ja, sy liggaam, sy bloed, dan beteken dit dat ons iets van sy wese, sy liefde en sy genade moet inneem. Hier is 'n interessante ding. Die woord die woorde vir eet en drink impliseer die volgende: om te verteer. Om te verteer. So met ander woorde, ons verteer sy liggaam en ons verteer sy bloed. Wat gebeur wanneer kos verteer word in jou liggaam? Nou al die goeie goed daaruit, al die nutrients, al daai goed word opgeneem in jou lyf. So so met ander woorde as as ons hierdie vrees kan gebruik, jy is wat jy eet, né? Jy het al gehoor, jy is wat jy eet. Dan op 'n geestelike vlak, as ons nagmaal gebruik en ons verteer iets van Christus in ons, beteken dit as ons meer van Jesus inneem, moet ons meer soos Jesus word. As ons meer van Jesus inneem, moet ons meer soos Jesus word. So as ons nagmaal hou en ons neem iets van Jesus in, dan word ons hierdie eenheid wat nie gebreek kan word nie. Ons word een met Jesus. Dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. Galasiërs 2 vers 2. En hoe meer Christus in my leef, hoe makliker is dit om van die begin af my oë op die Vader gerig te hou. En hoe meer my oë op die Vader gerig is, hoe makliker is dit vir ander om te sien hoe hulle hulle oë op die Vader moet rig. So hoe meer jou oë op die Vader gerig is, hoe meer sien ander die Vader in jou. En hoe meer wil hulle hulle oë op die Vader rig. Ons moet iets van Jesus inneem. En ons moet ons oë op die Vader gerig hou. En en nou kan jy sê maar maar Pieter hierdie goed's baie oulik. Ja, ek wil iets van Jesus inneem man, dis baie cool, ek like it. Maar hoe gaan ander mense die Vader in my sien? Hoe gaan ander mense sien dat my oë op die Vader gerig is? En dis baie eenvoudig. En hoe jy jou geld spandeer. Reflekteer hoe jy jou geld spandeer die hart van die Vader. As iemand jou kwaad maak, hoe vergewe jy? Hoe tree jy op? As jy verkeerd gedoen het, hoe sê jy jammer? Ander mense kan sien hoe ons oop die Vader gerig is, deur ons liefhet sonder om terug te verwag. Hoe ons oorloop van hom wat in ons is. Hoe ons Jesus volg as dit nie meer sin maak nie. Hoe ons ons tyd spandeer as daar niemand anders by ons is nie. En hoe gereeld ons by die Vader uitkom. En hoe gereeld ons by die Vader uitkom. Kan jy vir my spring na nou hierdie quote van Jim Simbala toe? Jim Simbala sê eendag hierdie. Hy sê as ons nie nou 'n paar oomblikke kan afstaan om in die teen, in God se teenwoordigheid te wees nie, hoekom sal God ons straf om 'n ewigheid in sy teenwoordigheid te wees? Ja, maar Pieter, as ek bid, bid ek lank. Ja. Het jy al agtergekom? As jy die aand voor 'n toets kerk toe gaan, dan doen jy beter in die toets as wat jy nie gegaan het nie. Het jy al agtergekom? Hæ? Hoekom? Want God gee vir jou rustigheid, hy gee vir jou krag, hy gee vir jou wat nodig is om dit te maak. So ek sê nie kom meer by die kerk uit nie. OK? Ek sê net kom meer by die Vader uit. En die res sal volg. Kom meer by die Vader uit. Rig jou oë op hom. En as ons vanaand nagmaal hou dan dan sit ook iets daarvan. As ons nagmaal hou vanaand, dan wil ons ook sê maar maar Here, hier is ons en ons wil vanaand ons oë op U gerig hou. Here, ons sien wat U gedoen het. Here, ons sien dat ons partykeer moet teruggaan om vorentoe te gaan. Here, ons weet dat U nog steeds ten spyte van waar ons is, die oorwinning behaal het. So vanaand gaan ons nagmaal hou en ons hou ons oë op die Vader. Jesus is die God van teenoorgesteldes. Hy moes doodgaan om te lewe. Hy moes doodgaan sodat ons kan lewe. So ons gaan vanaand vir hom dankie sê daarvoor. Mag jy oë toe daar waar jy is en dan dan bid ons saam voordat ons nagmaal gebruik. Mag jy oë toe daar waar jy is. Sjoe, pappa, wat 'n voorreg om om net vanaand so in die teenwoordigheid te kan sit. Jesus, dankie dat dat U elke tree van ons lewe saam met ons stap, Here. Here, dankie dat U altyd beter weet, Here. Dankie dat U ons help om ons oë op U gerig te hou. Here, ons wil vanaand vra dat U elke distraction wat in ons gedagtes is op die oomblik sal wegvat. Here, gee dat ons oë vanaand net op U sal wees. Here, ons wil hê dat die wêreld die Vader in ons moet sien. Ons wil vanaand een word met u seun. En ons wil uitkom by dit wat u vir ons beplan het. Jesus, dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. Dankie dat ons tyd saam met u kan spandeer vanaand. So daar waar jy is, fokus net vir so 'n oomblik op op God. Hou jou oë net toe en en sien net hoe hoe God vir jou glimlag. Hy vir jou sê, "My seun, my dogter, my kind, ek het jou so lief. Ek het jou so lief. Ek het jou so lief." vra vir hom net vanaand dat hy jou oë weer op hom sal sit en dat sy liefde jou fondasie sal word. Dankie Jesus. Dankie vir vanaand, Here. Dankie dat ons so oomblik net by U kan stil staan. Ons gee vir U al die eer. Here, U is 'n goeie God, U is 'n goeie Vader. En dankie daarvoor vanaand. Dankie dat ons nou nagmaal kan gebruik. Ek kan onthou wat U vir ons gedoen het, nie net aan die kruis nie, maar maar reg deur ons lewe. Ons dankie daarvoor, Jesus. Dankie, Papa. En U nou maar gaan vra dat dat ons die brood en die druiwesap uitdeel en dan gaan ons saam nagmaal gebruik. So ons graad 8 as jy vir ons kan uitdeel. Hou dan net die broodjie in jou hand en die nagmaalkelkie en uh, en dan sal dit nou ons dit nou gebruik en instel. So vanaand is almal welkom om nagmaal te gebruik. As jy nie in die gemeente is nie, kan jy ook nagmaal gebruik. Uh, die Bybel sê vir ons doen dit so gereeld as moontlik. So sê vanaand van waar waar jy ook al kom, gebruik dit soms. gehoor het, het almal gekry, almal brood gekry. Almal drywe sap gekry. Enige iemand wat oorgeslaan is, daar agter. Brood en drywe sap. Okay, so drywe sap. Enige iemand hierdie kant wat nog kort Yeter. almal gekry. Dis die laaste kans, steek jou hand op as jy nie gekry het nie. As jy iets nie gekry het nie. Wat sou jy dit vanaand gehoor? Jesus moes doodgaan sodat ons kan lewe. Jesus moes doodgaan sodat ons kan lewe. So die brood wat ons eet is Jesus se liggaam wat vir ons gebreek het. Jesus se liggaam wat vir ons dood gegaan het sodat ons lewe kan hê. So eet dit en dan dink jy aan Jesus en waar hy gegaan het vir ons. sap stel die wyn voor of die bloed van Christus. En sy bloed het ons kom skoon was van al ons sondes. So drink dit en dan dink jy aan sy bloed wat vir jou gevloei. Wat gaan iemand se hand langs jou? Dan bid ons saam. Wat gaan iemand se hand langs jou? Dan bid ons saam. Here Jesus, dankie. Dat ons vanaand sommer net so in die teenwoordigheid kan rus. Jesus, dankie vir dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het en dit wat U elke dag doen. Dis 'n amazing voorreg om nagmaal te kan gebruik en onsself van U te herinner. Ons is lief vir U, Jesus. Ons is lief vir U. Ons is lief vir U. Dankie Papa vir die lewe wat U vir ons gee. En in nome alleen. Amen. Amen. Dankie julle, kom ons staan en dan gaan ons afsluit met worship. bring it all to peace. The storm surrounding me, let it pray. At your name, still call the sea to stay. these bones to live, call these lungs to sing once again. I will pray. dark. 全部。 tremble. Jesus, Jesus, you silence faith. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Kom ons seën mekaar vanaand. So sit gee jou hand op iemand langs jou se skouer. dan sien ons mekaar vanaand. Julle sê agter my aan. Mag die Here jou seën. Mag die Here jou beskerm. Mag jou oë op hom bly. Mag hy reguit loop. En mag hy jou gebede verhoor. Wees die Vader vir die wêreld. Amen. Dankie julle. Blessings vir julle week, sien julle volgende week. Sien.